Kao što treba njima da ide jedan džemat, jedna zajednica muslimana. Drugim riječima opišite nam ukratko koji je to put koji treba da bude slijeđen. Šta se to od nas traži? Kako da shvatimo islam? Da potom i radimo i da uzvišen je Allah azza wa džel bude sa nama zadovoljen. Šta se to od nas kao muslimana traži? I kako to da sprovedemo u djelu? U današnjem vremenu. U vremenu kada čujemo mnoge glasove sa više mjesta koji kažu treba ovako, a ne treba tako. Ovo je islam, a ne to. Ovaj islam ovakav, a taj je islam drugačiji. Ovaj islam se prihvaća, taj se ne prihvaća. Pa vidimo neke da su zbunjeni. U mnogo slučajeva se desi nekim muslimanima da ne znaju kako će postupiti. Kao da ima više islama. Kao da ima više objava kao da ima više pravaca koji se od nas kao muslimana traže da budemo na njima kako bismo bili ispravni. Šta to treba da radimo i kako da radimo da bismo bili kako treba. Kao prvo, Prvi princip. ove vjere jeste da je dostupna svakom i da nije ograničena na određeni broj ljudi. Uzvišeni Allah je olakšao dini islam i učinio ga prihvatljivim svakom i razumljivim za svakoga. Ono osnovno što se traži od svakog muslimana razumljivo je svakom i prihvatljivo. Iako u obavezama ove naše vjeri treba uložiti trud i napor, ipak vidimo da, da je i u tome prisutna jedna velika olakšica. Kaže uzvišenje Allah tebara pa ta'ala وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكَرْ I olakšali smo Kur'an kao opomen. Da bude opomen. Da ga ljudi shvate, prihvate i da mogu raditi po njima. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِ Pa ima li onoga ko će se opamijetiti? Što znači da ova naša vjera, din je islam, u svojoj osnovi je olakšana ljudima. Prihvatljiva. Jednostavna. Za prihvaćanje. Za razumijevanje. Prirodna vjera. To je od svoj stava ove naše vjere. Nema nešto da je neprirodno. S druge strane, možemo naći onih i one koji na određene načine ubacuju filozofiju u vjeru. Rasprave iza kojih ništa ne stoji. Pa kada nekada muslima sluša hutbu ili sluša neko predavanje, na kraju ni sa ne izaći. Ne može ni sa kakvom korišu izaći sa. Zašto? Zato što se ograničava vjera, ograničava se na bilo teške riječi, pa ih ljudi ne razumiju, bilo na teška shvatanja, kompliciranja u objašnjavanju vjeri, pa im teška postaje vjera. Rasulullah alaih sallatu selam je zabranio tešeddu, da čovjek se napinje u svome govoru, da izmišlja teške riječi, već treba pojednostaviti ljudima kako će to biti dostupno njima. U tom slučaju vjera je među cijelim narodom, a nije ograničena na određenu skupinu ljudi. Iako ovo ne treba pogrešno shvatiti s druge strane, pa reći da svak može biti muftija i alim, pa svak može davati petve i govoriti o pitanjima vjere. Ne. Ovo su dva različita pojma. Jedan je da postoji ulema koji tumače vjeru na osnovama delila i jasnih dokaza Kur'ana, sunneta, iđma, krijasa, i drugi prihvaćenim među muslimanima dokaz. dokaz. I drugim prihvaćenim dokazima među muslimanima. Ali, s druge strane, ono što treba svaki musliman da zna i što je nužno da zna iz svoje vjere, treba i dužan je da zna i lako mu je da sazna i dođe do toga. Dakle, vjera nije ograničena na određenu skupinu ljudi i ništa više. Već može čovjek po svojoj mogućnosti da uči i nauči iz svoje vjeri ne samo ono što mu je nužno, već i da se proširi koliko je mogućnosti u tom. Dalje, kao princip ove naše, ovog našeg ehli sunnetskog i džemaratskog puta, jeste da je zasnovan na čistoj i čvrstoj akidi vjerovanju uzvišenog Allaha te bareku ve taala u njegovog resula alejhi salatu vesselam i u sve ono što nam je došlo kroz, kroz jasni dokaz. To se očituje u šahadetu La ilaha illa Allah muhammedur Rasulu. La ilaha illa Allah da ti je Allah najpreći i da njega obožavaš Muhammedu Rasulullah, kako ćeš to činiti? Kroz praksu Rasula Muhammeda alaihi sallatu wasallam. To, kao što postoji u srcu, očituje se na jeziku, pokazuje se i na ljudskim dijelima. I ne ima koristi ako se samo govori riječima, a dijela drugačije pokazuju. Dakle, nužnost da akida i vjerovanje koji je u Kur'anu i u sunnetu da bude kako u srcu i u riječima da bude i u našim svakodnevnim djelima. I da naša vjera nije samo u džamijama. Nije samo vezana za ove ibadete koje poznajemo. Namaz, post, zekat, hađ, sadaku, džihad i ostalo. Već da je naša vjera u svim poslovima u cjelokupnom našem životu. In kale lehu rabbu wa eslim, kale eslim tu na rabbi alim. Kada mu reče Ibrahimu a.s. njegov gospoda, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala, eslim, predaj se u potpunosti Allahu, kale eslim tu na rabbi alim. On kaže, ja se predajem u potpunosti Allahu. I od toga je riječ muslima, koji je predan uzvišenom Allahu. Može se muslimanu desiti da nešto ne zna, U određenom periodu nije naučio. Ali mu se ne smije desiti kada nešto sazna da po tome ne radi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة Ida qada Allahu wa rasuluhu emran en je kuna lehum al khijaratu minhu. Ne smije se desiti. Ni muslimanu, ni muslimanu. Kad uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nešto odredi, kada njegov Resul Ali zato se nam nešto kaže u Allahovoj vjeri, jer da musliman traži neki drugi put. Da izbira, da traži nešto bolje od toga, a bolje ga ne Dakle, musliman mora na osnovu toga znanja i saznanja raditi. I ne smije se ograničiti samo na znanje i da završi sami dvije skupine naroda imamo prije nas. Jedni su židovi, drugi kršćani. Židovi su saznali istinu, ali nisu htjeli po njoj raditi, pa su prokljeti. A kršćani izgubili su istinu, a htjeli su da radi, pa su zalutali. Naš put je saznanje i rad po tome znanju znanje i rad po tom je znanje. I to ćemo naći u kuranskim ajetima na mnogo mjesta amenu wa amenu salih. Vjeruju i rade dobra djela. A dobra djela, to su i valjati u stvari, to, su, to je sve sa čime je uzvišeni Allah azzel zadovoljan. Sve što radi sa čime je uzvišeni Allah te barek od dana zadovoljan. Sve je to i valjati u tvojom svakodnevnom životu. Dalje, ono sve što radimo, što vjerujemo i po čemu radimo, mora biti zasnovano na čistom, čvrstom i jasnom deliru, dokazu. Posebno kada se radi o pitanjima akide i vjerovanja, moramo imati jasan dokaz. I muslima ne smije da prihvata od ljudi zato što su oni to rekli. I da sutra kaže to je tako zato što mi je taj i taj to rekao jer ljudi mogu pogriješiti. Već znači, je to zato što je taj i taj rekao to na osnovu jasnog delila i jasnog dokaza. A ja sam dokaz je Kur'an sunnet i ono što se na tome zasniva. Dakle, jedan musliman mora imati u svom svakodnevnom životu princip traženja dokaza. To je zato što to je bazirano na dokazima. Prvo u svojoj akidi, u vjerovanju, a dalje u ostalim propisima fikskim i u svakodnevnom životu. Naći ćemo u lemo fikha šarijatskog prava, vjerozakona, da su mnogo posvećivali ovome principu pažnju pa ćemo vidjeti da je imam Ebu Hanife govorio ne dozvoljavam nikome da slijedi moje riječi dok ne bude znao dokaz po kome sam ja to rekao. Želeći time da ukaže na ovaj princip, da ljudi ne smiju slijediti njega zato što je on to rekao, jer će na taj način on postati obožavan već slijedimo ga zato što je rekao to sa dokazom, sa delirom. A kaže on sam, ne dozvoljava nikome da me slijedi ako ne zna dokaz o kome sam ja to rekao. Dakle, to slijedjenje da ne bude slijedjenje ne njega, već slijedjenje dokaza po kome je on to rekao. I zato, bojeći se iskušenja poslije sebe, nije dozvoljavao da pišu ono što govorim nije dozvoljavao ljudima da pišu ono što govori. I njegov pik, i usuli pik, temen njegov pika je tek kasni nastao. Zapravo, ti principi su tek kasni nastao od njega. Jer je dozvoljavao svojima da piše. I nam ima sjeć u rinu. je na To je Božije kvalitari sam. Jer je feri, sjedeći u revni, vazio ljudima i pokazivao na mezar pa i baberova lisa. I govorio, svako od nas biva i njegove riječi prihvaćene odbačene, osim ovoga vaznika, ovoga meza, ovoga broga. To je pegambera lisa. Njegove riječi ne mogu biti dvaj, a neko od nas može griješiti. Iste ili slične tome riječi navedene su i od imama Šafije, i od imama Ahmed ibn Hanbala i od drugih. razilaženja u akidi i to temeljima akide nisu podnošljiva. I tu se muslimani ne smiju razilaziti. I razilaženja u tom pogledu su dalaleti krivi put. Razilaženja u vjerovanju. I zato imamo jedno ispravno vjerovanje. I ne ima ih više. A to vjerovanje je vjerovanje ehli sunneta i džemata. Ehli sunnetom su nazvani po tome što se drže sunneta Resulullahovog sallallahu alaihi wa sallam. Zašto baš kažemo sunneta? Zašto ne kažemo drže se Kur'ana? Upravo po hadisu Resula alaihi sallatu wa sallam u kome kaže ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razina Držite se moga sunneta to jeste moje praksi. Mnogi ljudi uzimaju iz Kur'ana. Mnoge frakcije vidjet ćemo da navode jedan te isti dokaz iz Kur'ana. Ali šta je to što pojašnjava značenje Kur'ana? Pojašnjava sunnet. I naši ovo mnoge frakcije koje su na dalavetu da će reći, kaže uzvišenje Allah, tebara kvara ali to krivo tumači. I zato kaže uzvišeni Allah za uđen, وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ I objavili smo ti opomenu da objasniš ljudima ono što im je objavljeno. Dakle, dakle objašnjenje ćemo naći u sunnetu, u praksi Resula, ali i U njegovim riječima, u njegovim dijelima, njegovim odobravanjima, njegovom cijelokupnom životu. I potom je vidimo da takva razilaženja vode na dalale, razilaženja u akidi. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم a nisu se ehli kitabije u svojoj vjeri razišli židovi i kršćani. Osim kada su im došli jasni dokaz, dakle znali su istinu, ali pored toga što su znali istinu, oni su se razišli u svojoj vjeri. Zašto Balijer Bejda? To je bio glavni uzrok njihovog razirašenja. Zbog mržnje međusobne zbog trvenja, zbog netrpenjivosti, zbog toga što su slijedili svoje strasti. Mi znamo da su dva glavna i osnovna uzroka griješenja. Zašto ljudi griješi? Iz dva razloga, glavna. Prvi razlog zato što ne znaju. Pa često iz neznanja ljudi griješi. A drugi razlog je kada znaju neće da rade potrebno. Slijede svoje strasti. Dakle, bilo neznanje, bilo snijeđenje stranski, odvodi na ovaj dalavet. I zato u hadisu koji po svojim rivajetima i predajama dostiže Hasan Stepen, kaže Resulullah Ali Sato Sadam, podijelili su se podijelili su se židovi na jednu frakciju podijelili su se kršćani na 72 frakcije. A podijelit se moj ummet na 73 frakcije, grupacije. Sve su uvatri osim jedne. Pa pitaju ashabi Resula Ali Sadzam, koje Boži poslaniće, on kaže, osim one koja bude onakva kakav sam ja i moja sahaba. Ta će biti spašena zajednika. Drže se svakako Kur'ana, ali šta je to što tumači Kur'an, to je upravo sunnet, ne sunnet u smislu da neko uzme klanja dva rekata sunneta i završenosti, nego sunnet kao praksa Resula, ali sad se kao njegov cjelokupni život. To je taj čvrsti temelj koji sa Allahovom pomoći čuva da se muslimani ne razdvoje u, po, u ovom pogledu. Drugo vrsta, druga vrsta razilaženja jeste razilaženje u fikskim propisima. I to razilaženje je podnošljivo. Ovo prvo je nepodnošljivo. I među islamskom ulemom u temeljima islama nemamo razilaženja. Jedinstveni su u tome pitanju. Osim onih koji su u nekim stvarima pogriješili pa je ulema objasnila to. Ali načelno ulema se slaže do današnjih dana. U pogledu i atikada i vjerovanja, akide, imana. Ali u pogledu fikskih propisa, tu među muslimanima je bilo razilaženja i uopšte u tom je nema problema. Niti to razdvaja muslimane. Čak među ashabima se desilo to razilaženje kada Boži poslanik Alisar sam kaže svojima sahabima da niko nije klanio i kindio namaz osim u Beno Korezi. U tom je židovsko plebeno. Dok ne dođe tamo, na to mjesto. Kad su došli negdje na sredino puta, vrijeme i kindije ističe. Šta da se radi? Jedni od ashaba shvatili su taj jedan te isti hadis. Shvatili su da ga trebaju na vrijeme klanjati pa je prečio da se klanja u ikindijsko vrijeme. I uzijali su tu i klanjali. Druga skupina nije htjela klanjati. Stajala je pored njih. Kad su ovi klanjali, krenuli su dalje i ovi su drugi klanjali i kindiju nakon njenog isteka. O čemu se radi? U čemu su se različili? Oko sunneta? Ne. Oko farza. I to kojeg farza? Najprećeg farza. Najprećeg farza oko namaza, i to oko kojeg namaza? Oko srednjeg namaza. Hafidhu ala salavati, o salati l-vusta. Čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz i kendio namaz. Po mišljenju dosta uleni. Dakle, različnica u tome, u tome farzu. Jedni, jedni kendio namaz klanjali u njegovom vremenu, jer su tako shvatili hadis Resula alaih sallatu sallam, po njihovom shvatanju, hadisom se mislilo reći, požurite u vašem hodu, pa i kindi uklanjajte na tome mjestu. Drugim riječima, a ako ne stignete doći u to mjesto, klanjajte i kindi u njeno vrijeme. Drugi su drugačije shvatili. A to je i kildiju ima da klanjate na tome mjestu i kad biste je klanjali iza sabaha, imate je klanjate na tome mjestu i nema drugačije. I došli su Resulu, ali i sato sam. I kažu mu šta se desilo. Nije rekao ovima što ste ovo uradili, a onima što ste to uradili. Zašto? Jer su i o, jedni i drugi to svoje slatanje zasnovali na principu delila i dokaza. Pa nekada će neko taj dokaz ispravno shvatiti, nekada će neko pogriješiti. Ali dok je u granicama dokaza šarijatskog, dok ne izlazi iz tih granica, dok nije sliježenje strasti i svojih protiva, prihvatljivo je. I ovo je vrlo važan princip. I zato Resul Ali Sadu Selam u svome sahih hadisu kaže i da ćete hakimun fa asaba falahu ajran. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ Kada onaj koji se bavi pitanjima muslimana, bilo da je vlada, bilo da je ulema, onaj ko je za toga, ne bilo ko, kada o nekom šarijatskom pitanju se potrudi da ga sazna, na osnovu dokaza svaka, pa pogodi, ispravno postupi, onako kako je Allah uzvišeni zadovoljan i kako je htio da se desi. I kako je tražio da se desi. Takav ima dvije nagrade. A ako pogriješi, ima jednu nagradu. Zašto? Jer je tražio hakuk, jer se potrudio. Jer je na osnovu dokaza to zaključio, pa makar i pogriješio na kraju. Jer se drži principa dokaza ovih, a ne sliđenja svojih strasti. Ne zato što je čuo odnekle, može biti, ali ne mora. Ja mislim, pretpostavljam da je tako. Ne može to tako. Taka vjera, takva vjera muslimana nije. Takva vjera je drugi. In je tebi una illa van, zašto kaže uzvišeni Allah, oni slijede samo svoje pretpostavke. Mišljenja, smatranja svoje. O inna vanne la yugri minel haqqi še'a. A pretpostavke pred istinom ništa ne koristiti mora se imati jasan dokaz. Dakle, ova razilaženja, fikska razilaženja, što bismo rekli drugim riječima, razilaženja među mezhebima, koja se danas kod nekih potenciraju, nisu uopšte problematična, niti ona razdvajaju muslimane. Ali, nažalost, na nekim mjestima se to potencira, forsira to. Pa kao da je to ono što je razdvojilo i podvojilo muslimane, nipošto. Jer da, je, da to razdvaja muslimane, Rasulullah Ali Sadu Veselam, a prije toga Kur'an bi to najstrožije zabranio. Ne, to ne podvaja muslimane. To daje muslimanima mogućnost jedne širine fikskih propisa. I time se ne bave ljudi uopšteno. Da se kaže samim bere ljudima, ljudi, vi radite kako hoćete. Da se kaže, vi radite ljudi po svome mezhebu. A ljudi ni ne znaju šta je mezheb, a kako li, šta je, kako treba da bude njihov mezheb. Pa se onda kaže tradicija. Pod opštim pojmovima nešto se hoće reći, ali ne ima principa. A ti principi još uvijek do dan danas se ne objašnjavaju. Nego se samo kaže tradicija. Šta se podrazumijeva pod našom muslimanskom tradicijom? naša muslimanska tradicija, tradicija kada kažemo, to je doslovan prijevod riječi sunnet. A to je ono šta su radili naši preci, što je u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Jer ako ćemo našu narodnu tradiciju i našu nacionalnu tradiciju, naša onda tradicija su neuzobila i Bogu miliju, I mušerici prije, i Bog zna što su prije bili. Pra, pra, pra, pra, djedeo. Bog zna. Znači ćemo to oživljavati, taj džahilijet. Kao što vidimo da se u Egiptu oživljava džahilijet firaunskog doba. Pa ćemo ga naći na novčanicama, na markicama poštanskim, na svakome mjestu. Oživljava se taj džahilijet prvi džahilije. Zašto? Jer je na taj način lakše ljudima upravljati. Ovi fikski propisi treba da ostanu pri ulemi i da ih ona tumači ulema. Razilaženje među ulemom nije uopšte problematično u pogledu fika, šerijatskih propisa. Jer ćemo naći mnoge hadise, da je Boži poslanik ali sam sam klanjao ovako, da je klanjao ovako. Uopšte to nije problem. Ali neki će postaviti pitanje zašto se ovako klanja i dunjalu dunjaluk naopako, a neće postaviti pitanje zašto neki nikako ne klanjaju. Zašto neke žene nose nikap, pokrivaju lice, a zašto se neki neće postaviti pitanje nikako ne pokrivaju i hodaju kako muslimanka nikako ne smije hodati. Pozdavljaju se stvari naopak. A to se kod nas muslimana ne smije desiti. Posebno nakon ovoga što nam se dogodilo u proteklom periodu. Ne mislim ovoga samo deset, ovih zadnjih, samo deset godina, već i prije toga. Kada su nas uspjeli duhovno ofukaviti, a prije toga ona država uspjela i materijalno ufukariti, uzeti vakufe, uzeti imetke muslimana, nacionalizovati to i na svaki drugi način iscrpiti snagu muslimana. Boriti se protiv ulemije muslimanske i tako dalje i tako dalje. Ograničiti nas na određene gradovi, na određena područja i nazvat nas ovo je bosanski islam, a ovo je nekakav drugačiji islam. Da bi nas na taj način odvojili od ostalog svijeta muslimanskog, kako bismo snagu izgubili. Pa, kao što ne mogu postaviti granice u vjerskom pogledu, kao što su postavili granice među državama ti okupatori, nakon okupiranja muslimanskih islamskih zemalja, pokušala se oživiti ideje, ideja nacionalnog islama i islama koji je ograničen na određena područja. Pa kada ti imaš svoj nacionalni islam, ima i onaj svoj nacionalni islam. A ta dva islama nisu ista, to drugim riječima znači da je među vama postavljena granica koju vi nikada nećete moći uproviti, pa da se ujedinite i učvrstite. I zato je najveći dokaz bio dušmana naših bio moramo presvjeći zelenu islamsku transferzalu. Muslimana Bosne sa ostalim islamskim svijetom. I to su pokušali okupacijom, ubijanjem, okupacijom istočne Bosne, gdje nas presjecaju sa našom braćom u Sanđaku, dole dalje na Kosovu i dalje gdje vodi, kako nazivaju tu zelenu transferzalu, koja nas povezuje sa islamskim svijetom, a na drugi način pokušava se preko orientalista, preko onih koji su završeni na zapadu i koji su danas prihvaćeni u našem društvu, više nego oni ili u potpunosti prijebačeni u našem društvu kao nosioci naprednog islama, islama koji se širi, koji napreduje, takvi orientalisti koji uopšte ne znaju arapskog jezika da mogu pročitati u Kur'anu i u sunnetu Resula, ali sad sam, oni se uzdižu i protežiraju. Pa se kaže, to je profesor taj i taj, taj i taj, tefsira ovoga i ovoga, a ne kaže se komu je bio njegov šejih da se kaže njegov šejh je bio doktor Jovan Petrović. Zar se može od čafira uzimati neuzubila naša vjera? Ali to se nama postavlja što se kaže čavče pod goluba do današnjeg dana. To se kod nas radi. Pokušava se jedan ograničeni islam postaviti. I to je vrlo opasno. I ovo je samo napomena jedna, a o ovome se posebno da govoriti. Ne ima toga. I ne smije biti toga. Već ima onaj islam onakav kakav jeste, kako ga je uzvišeni Allah objavio. Kur'anom i sunnetom Resula ali i zato se. Drugi islam nije primljen kod Allah de barke od وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلًا Ko bude tražio drugu vjeru, mimo onoga poznatog islama, da je gajirel islam, el islam, mimo onog poznatog islama, len jukbele mi, od njega taj islam neće biti primjen. Zvao ga on islamom ili ne zvao, to je manje važno. Jer se gleda na onu, na suštinu, a ne gleda se samo na ime kod uzvišava Allah. Kada pozivamo u islamsko jedinstvo, ne može biti islamskog jedinstva mimo Kur'ana. Ne može biti islamskog jedinstva mimo, mimo sunneta. Ne može biti islamskog jedinstva mimo kible koja nam je određena uzvišenim Allahom. Ne može se kibla tražiti kao što se prošli put u prošlom periodu tražila u Moskvi ljudima na zapadu. Naša kibla zna se gdje je. I zna se što se ide, nađi gdje se ide i kada se ide. Otiđi sto puta u peć, nećeš nikad biti hađija. Ne ima fajde. Jer nije tako to određeno. Ali neki nose to zvanje da, da je to čast i to čast. A u stvari nije nije tek tako određeno zašto se ide tamo. I onaj koga je Allah počastio da tamo ode, vidio je tu ljepotu duše gdje duša uživa. Pored napora koje treba podnijeti svakako, koje čovjek mi približno u ovome svakodnevnom životu ne bi mogao podnijeti. Od ručine, od stiske, od svega onoga. Ali alhamdulillah, jesi došao svađa, opet išao nazad. Allah tako dadne. Što je to tako? Jer je to dola a zatim muđiza. Allahovo davanje. Jer Ibrahim a.s. kaže Feđ'al ef idete minan nazi tehu i Bože, daj da srca ljudi pitaju kjavita. Nečija srca pitaju u Mosku i na zapad i na druga mjesta. To im je kibla. Da ih Allah uputi napravi put, dovu činimo. Jer kad je neko zakoračio na uzubila prema džehennemu, ne treba ga gurno da ide u džehennemu, nego mu treba dati ruku, izvaditi ga, da ne ode skroz tamo. Dovoljim činimo da je Allah uputi, jer ne valja to što radi. Što se okreću ovim i onim, a što ostavlja i pravu vjeru Allahom, onakvu kakva jeste. Ne može naš davet, naš din, ne može biti u muzici. Ne možemo mi od svojih džamija pretvoriti diskoteke pa da nam ljudi dođu. Nije to pravi put. Imamo na nekim mjestima primjera gdje se je uz džamiju otvorio klub. Pa se zatvori džamija. A nije se džamija proširila. Imate primjer u Bologa. I na drugim mjestima. I ako neko popušta, nije to klub koji popušta. Koji bi trebao popuštati. I odreći se nekih dunjalučkih stvari. Već je to uvijek dešava u takvim slučajima da se na pitanju islama popušta. A ko je to od ljudi, vlasnik islama, ko može reći ja ću ovo popustiti, ja ću ovo dati ljudima, ne morate ovako, ko je to? Samo uzvišenje Allah može dati. A on više ne objavljuje drugi Kur'an, niti šalje novog svoga poslanika, tako da ne ima promjena ove vjere ostaje onakva kakva jeste. I u tom slučaju čovjek ne uzubila može izaći svoje vjere. Ako kaže mi hoćemo moderni islam, to znači onaj islam koji je objavljen kao da je ne uzubila za osto. Kao da ne uzubila Allah nije predvidio ovo vrijeme i ovo mjesto i ove ljude i ovu prirodu ljudsku i ove događaje. Kao da je to za njega bio nepoznat. Ne, ne, ne, Naše vjerovanje je da Allah zna sve. Da zna sam gajb. Walillahi gajbu se malavati. Allahu pripada. Nije samo rečeno Allah zna. Ne samo znanje. Nego je vlasnik to, toga u rukama mu je. Vlada time. Tim gajbom. Ne vjesa iz zemlje. Nema za njega tajne. Svaki atom poznatni. I prije nego što je bio i kada će nestati i koliko će biti. Za njega ne ima citnog i krupnog. Za njega je sve jednako. Ma halukuhu wa la ba'atuhu min laka nefsiguha. I vaše stvaranje i vaše proživljenje svih vas kao stvaranje i proživljenje jedne osobe. Allahu je sve jedno. Kun fe je kun. Budi, budi. Nima za Allaha teškoga. Pa kao da uzvišeni Allah nije mogao ovo vrijeme i ove ljude i ovu prirodu, predvidio je sve i događaje će. I šta će biti? I zato je naš imanski šan, bez koga ne može biti muslimani, u abil kaderi, hajri i ošerri i I vjerujemo u kader Allahovu odredbu. Da je sve odredio, propisao, sve zapisano, šta će biti do kijameskog dana. Sve unaprijed. Ma kana wa ma yakun. Ono sve što je bilo i sve što će biti. Ima za njega nepoznato. I prema tome je propise ove naše vjere uspostavio. I samo možemo uspjeti kroz Kur'an i kroz Sunnet i nikako drugačije. Ostalo je da laleti krivi put. I nemojmo tome nasjedati. Dalje, u, u našoj vjeri, kroz ovaj menheđ i ovaj program, zahtijeva se itiba, lebtida. Traži se slijeđenje, a ne izmišljanje. Nije tebi naređeno u tvojoj vjeri da trebaš doći sa nečim novim. Nekakvom novom filozofijom, nešto novo uvjeri da ti otkriješ pa da budeš dobar musliman. Ne. Od tebe se traži da slijediš. Ne samo da od tebe nije traženo ništa novo, već ti je najstrožije zabranjeno i وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ Što znači, dobro se pripazite, dobro se čuvate bilo čega novo u vašoj, u vašoj vjeri. Uopšteno, u, u vjerovanju ili u propisima vjeri. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدَعْ Jer je svaka novotarija bidat. Neki danas bidat ne smiju ni spomenuti. Jer će biti prozvani ovim ili onim imenima. Pa Allahov hater je preći nego cijeli dunjalu. Ne smiješ reći ono što je Pirambar govorio, ali sad to sada, pa zar smo mi sebe dotle srozali, da ne smiješ kazat bidat? Ima bidata, kako ne ima. Da nas Allah sačuva toga. Fe inne kulle muhdetetim bida, jer je svaka novotarija, mala i velika umjeri, bida. Wa kulle bidatim dalala. A svaki bidat je dalalet. Krivi put. Ne ima lijepog bidata. Jer ne može niko doći poslije Resula Ali Sad Vesalam i reći E ima lijep bidat. Kad on kaže kurde bidat je dalalet. Svaki bidat je dalalet. Krivi put. Što? Jer ako ti sada uvijek promijeniš nešto malo u tvome viđenju, u tvojim očima, za sto godina to će prerast neuzubila u širk, u kufr. Jer ljudi neće ostajati kod toga. I zato Abdullah ibn Mesud kad je vidio skupinu ljudi u svoje vrijeme Asad, koji je za Ali vidio skupinu ljudi, sjeli u halku. Pokutili kamenje oko sebe i onaj im jedan kaže, proučite sto puta to i to. I prouči. Pa onaj prouči toliko, pa prouči. A on dođe kod njih pa kaže, ljudi, izbrojte svoje grijehe koje ste zaradili. Ne trebate brojati dobra djela. Ako ste uradili kako dobro djelo, ne trebate Allahu brojati. Al ahsahullahu anesu. Allah sve to popiše, a vi ste to i zaboravili šta ste uradili. Neće vam propast, pa morate brojati koliko ste šta puta zajednički to proučili. Ali izbrojte svoje grijehe još se odjeća pejgambera, ali sad to se nam nije raspala. A vi nešto novo radite u Allahovoj vjeri. Tako mi Allah i mi mislite da ste bolji od svog poslanika, ali sad to se nam, da ste vi na pravom putu ili ste vi na očitoj zabludi. Na krivom putu. Mislite nešto da ćete bolje donijeti nego pejgambera, ali sad to se nam. Ne može. I zato ima i mali govorio, ko kaže da u slavu ima lijep bidat, lijepa novotarija, optužio je pejgambera, ali sad sad, da nije dostavio Allahu vjeru. I nagao sam vam više puta primjer, oni koji ulaze u crkve, imaju dvije posude sa desne i s lijeve strane i umoće prst. Pitam šta to rade, kaže, to je njihov abdest. E takav bi i naš abdest bio danas. Da su oni prije nas mijenjali i abdes i gusul i sve ostalo. U moći prst i sve se završio. Gudan se ovdje. I prije ahireta sjedni pred onoga svoga, ispovijedi mu se, u našem slučaju podaj mu kovertu i završio. Zar može biti takva Allahova vjeta? Da se to može tako raditi? Kako to mi svaka? Nije kladio, nije postio, nije ovo, nije ono. Sada na desetine hatmi uplati, on nije znao ni učiti. Nije se potrudio da uči. To mu nije bilo važno. Nije imao vremena. Čič, ko će današnje vrijeme učiti harfove i, i učiti Kur'an i sricat slova? Ko će to danas? Nije htio da troši vrijeme na to. Nije ti je klanio, ni ti je znao zavijeru ikada. A hajmo sad angažuj. Efendije, da ga oni spase iz vuku na uzobljena. Pa ćemo vidjeti da se efendije u mnogim slučajima bave mrtvima više nego što se bavi živima. Kako je to logika? Gdje je to širenje Allahove vjere? Ne treba se Allahova vjera širiti po mezarima. <laughs> Nego među ljudima. Treba ići među ljude. Treba proživiti Allahovu vjeru. Jo, mi smo se zabavili mrtvima, a dolazi nam je ovni svjedoci, na vrata kucaju i oni nas pozivaju na krivi put. Ne može to tako. Stvari treba postaviti na pravi nobi. Na svoje mjestu o ovim stvarima, koliko je to jednostavno shvatiti da je i smiješno, ali to je naša stvarnost. To je naše događa koje moramo promijeniti da bi nam se situacija promijenila. Jer ne ima vajnje reći ja rabbi, ja rabbi, Bože pomozi, Bože pomozi. A mi nismo ništa učinili da se promijeni naša situacija. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm. Allah neće promijeniti ono u čemu je jedan narod hatta yugayiru ma bi anfusih dok oni sebe ne promijene hoćemo da smo kako treba hoćemo da smo jaki pred svojim neprijateljem hoćemo da smo čvrši, da smo jedinstveni, da nam ne mogu ništa, da po svoju vjeru, da je Allahova vjera najjača. Moramo i mi svoju odnos promijeniti prema svojoj vjeru. Nije dovoljno samo reći ja volim svoju vjeru. Ja bi se žrtvovao za svoju vjeru. Mora se učiniti i korak. Mora se i uraditi na tom putu. A to je prije svega čvrsto i čisto znanje. Čisto znanje iz svojih izvora, a drugo čvrsto znanje. Ne, ja mislim, jer danas u većini slučajeva kod muslimana je situacija la ja'lemun al-kitabe illa emani. Ne znaju Allahovu vjeru, osim priče mislim, kaže se, priča se, sasto se Musa sa, sa Hazreti Hidrom, Faraon se sasto sa Musa, nekoliko priča, kazivanja i to mu je sve. Kad upitaš jednog muslimana u većini slučajeva, o čemu to govori Kur'an? Nađi se začuđen. Što me pita što pitanje? Nije to to, nego ne zna odgovoriti. Ne zna šta će reći. Jer se nije tim davio. Pa nisam ja to učio kao da je objavljen Kur'an samo za medrese i za fakultete. A drugi ne treba kao da ga znaju. Boga mi će sad biti pitan ovog neki tamo. Jesi li znao i jesi li po njemu razio? I po sunnete Rasula i sad to sad. Pitanje u Leme, inša Allah, o tome ćemo sljedeći put govoriti sutra ko bude, inša Allah. Ko u Leme? Koja su svojstva u Leme? šta treba pri sebi alim ima da bude sliđen i da bi imao ime alima i koje su njegove obaveze i dužnosti. Ali Boga mi ne, u većini slučajeva taj emanet je danas zapostavljen. Alim je između dvije situacije, treće ne ima. Ili je alim kako treba i to tumači i blagoli se njemu miša Allah koji iskreno tome. Ili prvo ne zna, zovu glasno. Pa ga je stid usta pa reći, ja ne znam. Ili zna, a neće da to širi, pa šuti. Pa su tako takvi neuzubila prokreti od uzvišenog Allah. Ili je kako treba i blago se njemu. Ili je kako ne treba, pa teško se njemu. Ne ima tu sredine. Sredina u tome slučaju je la ilaha ula wa la ilaha ula. Niti su uzove, niti su uzove. A to je opis innal munafiqina fi al asfali min an To je opis munafika. Ni ovima, Neopredjeljen. Danas je vrijeme kada nema neopredjeljen. Onda se moralo pisati neopredjeljen, a bili su opredjeljeni naši. Jer se nisu htjeli pisati ni pod Srbima, ni pod Hrvatima. Jer su znali da i ime Srbim, i ime Hrvat ne nose samo to, ta slova, nego nose za sobom i nešto mnogo veće. A to je akida i to je haram. Pa su pretpostavljali više da se napišu neopredijeljeni nego srbini Hrvat. Jer neopredijeljen se može protepsiriti kao neopredijeljen za ono zašto se ljudi opredjeljuju. A on je u pogledu svoje vjere opredijeljen. To je ondašnji ono vrijeme. Ali danas su ljudi vrlo opredijeljeni. Zatim, kao jedan vrlo važan princip, jeste sveobuhvatnost ove naše vjere. I ne smijemo, i ne smije nam se desiti, da uzimamo jedan dio naše vjere, a drugi ostavljamo. Efe tu minuna bi bal del kitabu, a tek furu ne bi bal. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerovati, a drugi ostavljamo? I mnogo ćemo džemata danas u svijetu naći, koji su uzeli za jedan princip vjere, a druge principe napustili. Pa ćemo naći neke koji su rekli, mi hoćemo samo zikrove, samo ibadete. A napustili su jedan veliki, veliki ili ogrom ili većinski dio islama i ograničili se samo ratu. Drugi kažu, mi hoćemo da uspostavimo islamsku vlast, muslimani da vladaju svijetom. A ostavili su i akidu, i vjerovanje, i fikske propise, i ostavili su mnogo toga, ne može se na takvim principima graditi jedna zajednica muslimana, već to mora biti jedna sveobuhvatnost. Inače ćemo se neuzubila podijeliti firakan vahza na stranke i na mnoge partije. Pa ćemo protežirati samo jedan dio islama, a drugi ostavljati i zapostavljati. A to ne smije se desiti jednom muslimanu. Sveobuhvatnost islama, I tako treba da ga shvatamo i tako treba da radimo. Dalje, prema muslimanima, dužni smo nasihat i skazati. Dužni smo dati im savjet i pozivati u jedinstvo muslimana. I nikako u mržnju. Pozivati u mržnju među muslimanima je teški grih, haram. pozivamo mi u jedinstvo muslimana. Pozivamo u snagu i zajedništvo. Ali ne zajedništvo na principu džahilijeta, nego zajedništvo na principima Kur'ana i Sunneta. Jer se kaže, vatel svimu i čvrsto se prihvatite. Zašto? Bi habli da za Allahovo uže. Protumačemo da je to Kur'an, protumačemo da je to Islam. Ništa drugo. Vala te prvrku. I ni pošto se po drugom kiratu, vala te prvrku. I da vam se ni pošto ne desi, da se razilazite. Zatim, dužnost nam je da se potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti. A ni u grijehu i u neprijateljstvu Ono što danas kod nekih nalazimo. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَ Potpomažite se na dobročinstvo i na takvalu. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se podpomagati u grijehu i u neprijateljstvu. Zatim moramo shvatiti da cilj ne opravdava sredstvo u islamu. Koliko god naš cilj bio uzvišen, to nam ne daje pravo da možemo koristiti nešarijatska i nedozvoljena sredstva. Haram. Ne može se haramom do halala da neko uzme kamatu pa da dadne za džami. Što kažu, ne može krmak u kurba. Prosto rečeno među ljudima. A i ono je hajvan, ali ne može to tako. To je nečisto. A pa ja hoću kurban, to je nešto fino, to je nešto lijepo. Ali ne može to. To ti ne može. Od, od ukradenog ne može biti sadak. Ne ima namaza, ko što kaže Resulullah i sam sam. Ne ima namaza bez čistoći i ne ima sadake od ukradenog. Ne možeš ukrast pa dat sadak. Ne može to tako. Ne može cilj opravdavati tvoje sredstvo koje ne ima osnove u islamu. Drugim riječima naći ćemo danas neke koji kažu mi hoćemo da pomognemo islam. Kada bismo mi islam tumačili onakav, ko što kažu, onakav kakav jeste, a mi bismo bili zbrisani sa zemlji. Niko mi moramo malo tu, tumačiti drugačije islam prema ovome vremenu, prema onome kako ljudima odgovara da bi ga oni prihvatili što više. Evo, to je isto to. Preko harama hoćemo halama. A zasigurno da to ne može. Jer ne ima uspjeha osim uz Allahovu pomoć. U omen nasru illa mine indirla. Ne ima pobjede osim od Allaha uzvišeno. A kako će ti Allah dati pobjedu na osnovu harana? Hoće muziku u džami, a kad dođe vakat, odgrne samo zastor, nek se pokaže mihrab da se klanja, pa opet zatvori. Šta smo uradili? ne može se i ne smije se preko harama tražiti halal. Niti će se uspjeti, to je, to je garantovano. Zatim, oživljavanje čistog, iskrenog islamskog bratstva. Da musliman voli svome bratu ono što voli sam se. Nasihat među muslimanima. I želiti dobro svojoj braći muslimanima. Može neko reći, koliko god ja činim nekim muslimanima dobro, ne mogu se ja nadati da će oni to ispravno shvatiti. Ne mogu se nadati da će me oni adekvatno nagraditi. Pa ne traži se nagrada od ljudi, već od uzvišenog Allaha. Znate je da učiniš ono čime si zadužen i šta si obavezan, a za rezultate ne pitaj jer rezultate daj uzvišeni Allah, I drugo, ne očekuj od ljudi nagradu za ono što radiš. I treće, ono što si uradio u ime Allaha i ispravno, u skladu sa islamom, nemoj žaliti šta te na tome putu kasnije zadesi. Nemoj reći da nisam to uradio, jer me to i to zbog toga zadesilo. Jer si uradio onako kako si bio dužan da uradiš, kako ti je bila obaveza. A šta te je zadesilo na tome putu? To je jedno iskušenje. Ispravno je bitno da si postupio, osaburi, izdrži, a pomoć dolazi uz teškoću. Uz teškoću i nas dolazi. Ovo su neki od vrlo važnih principa u našem putu do uzvišenog Allaha i njegovog zadovoljstva koje bismo trebali u svakodnevnom i cijelokupnom našem životu da primjenjujemo. Ono što muslima ne zna od svoje vjere dužan je pita. Fes evo ehle vikrin kuntu matale. Pitajte one koji su upoznati. U lemu, ako vi nešto ne znate. Tako da muslimanu se ne smije desiti da živi u neznanju, već je dužan da pita i da radi kasnije o tome ovo su neki od najvažnijih principa u našem radu i djelovanju. Molim uzvišeno da Allah tabaraka od ta'ala da nam pomogu na njegovom pravom putu, da nas ojača učvrsti i da nas pomogne do njegovog zadovoljstva. Alhamdulillah, alhamdulillah.